Dievo meilė žmogui. Ir gamta ir dieviškasis apreiškimas vienodai liudyja Dievo meilę. Mūsų dangiškasis tėvas yra gyvybės, išminties ir džiaugsmo šaltinis. Kokia graži ir puikiai jo sukurta gamta. Kaip nuostabiai ji tarnauja ne tik žmogaus, bet ir visų būtybių laimiai saulė šviesa ir džiuginantis bei žemę gaivinantis lietus, kalvos, jūros ir slėniai, visa mums kalba apie kurėjo meilę. Tai jis rūpinasi kasdieninėmis savo kūrinių reikmėmis. Visų akys žvelgia į tave su viltimi ir tu duodi jiems peno, kai reikia. Tu atveri savo ranką ir patenkini kiekvienos gyvos būtybės troškimą skaitome 145 psalmėje 15-16 eilutėje. Dievas sukūrė žmogų šventą ir visiškai laimingą. Pasaulį kurėjas sukūrė be mažiausio sugėdimo pėtsako ir prakeikimų šešėlių. Bet Dievo įstatymo, meilės įstatymo pažeidimas atnešė į pasaulį sielvartą ir mirtį. Tačiau net kančiose dėl atsiradusios nuodėmės atsiskleidžia Dievo meilė. Parašyta, kad Dievas prakeikė žemę dėl žmogaus. Skaitome pradžios knygoje trečiame skyriuje 17-18 eilutėje. Erškiečiai ir rusnys. Tai sunkumai ir išbandymai paverčianti žmogaus gyvenimą vien triusu ir rūpeščiais bet jie buvo sukurti kaip būtina auklėjimo priemonė, prikelianti žmogų iš pražūties ir nuopolio. Vis dėlto puolės pasaulis nėra pilnas vien sielvartų ir nelaimių. Pačioje gamtoje mes galime pastebėti vilties ir paguodos ženklų. Usnys augina žiedus ir erškiečiai pasipošia rožėmis. Kiekvienas besiskleidžiantis pumpurėlis Kiekvienas dykstančios žolės daigelis byloja, kad Dievas yra meilė. Paukščiai suokianti savo linksmas giesmes, įvairias palves kvapnios gėlės, didingi medžiai plačiai išskleidę žaliuojančią šakas. Visa rodo švelnų tėvišką Dievo rūpinimasi, kad jo vaikai būtų laimingi. Dievo žodis atskleidžia Dievo charakterį. Jis pats skelbė savo beribę meilę ir užuojautą. Mozei melžiantis, prašyčiau parodyti man savo šlovę, viešpats atsakė. Aš padarysiu, kad praeis prieš tavo akis visas mano gerumas. Ir ištarsiu prieš tave vardą viešpats. Skaitome išėjimo knygoje 33 skyriuje 18-19 eilutėje. Viešpats praeidamas pro mozę tarė. Viešpats viešpats, esu gailestingas ir maloningas Dievas. Lėtas pykti, gausus gerumo ir ištikimybės, lydintis gerumu lyg tūkstantosios kartos, atleidžiantis kaltę, nusižengimą ir nuodėmę skaitome išėjimo knygoje 34 skyriuje 6-7 eilutėje. Taip atsiskleidžia jo šlovė. Jis maloningas ir gailestingas. Pranašo Jonos knyga ketvirtas skyrius antra eilutė. Jam malonu būti gailestingam. Pranašo Michėjo knyga septintas skyrius aštuoniolikta eilutė viešpats kviečia mus prie savęs įvairiausiais ženklai žemėje ir danguje. Jis tengiasi parodyti mums save per gamtos kūrinius, bei giliausius ir švelniausius jausmus, kokie tik gali kilti žmonių širdyse. Bet visa tai yra tik silpnas jo meilės atspindys. Priešas aptemdė žmonių protus ir nepaisydami daugelio įrodymų, jie ėmė žiūrėti į Dievą su baime ir įsivaizduoti jį raustų ir net laidų. Žmonės įsivaizdavo Dievą esant griežtų teisėjų, žiaurių ir reiklių skolintojų, esybė, kurio svarbiausias bruožas - griežtas teisingumas. Šėtonas pavaizdavo kurėją nepatiklų, stropė ieškantį žmonių pražangų ir klaidų, kad galėtų juos apkaltinti. Jėzus tam ir atėjo į žemę, kad išsklaidytų tą niūrę tamsą ir parodytų pasauliui beribę Dievo meilę. Dievo sūnus nužengė iš dangaus parodyti mums tėvą. Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus Dievas, tėvo prieglopstyje esantis, mums jį atskleidė. Evangelija pagal Joną pirmas skyrius 18 eilutė. Ir niekas nepažįsta sunaus, tik tėvas. Nei tėvų niekas nepažįsta, tik sunus. Ir kam sunus panorės apreikšti. Evangelija pagal Mata 11 skyrius 27 eilutė. Kai vienas iš mokinių paprašė viešpatie parodyk tėvą, Jėzus tarė. Jau tiek laiko esu su jumis ir tu, pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Skaitome Evangelijoje pagal Joną 14 skyriuje 8-9 eilutėje. Jėzus taip nusakė savo tikslą žemėje viešpaties dvasia ant manęs. Nes jis patepė mane, kad nešiau gerąją naujieną vargdienėms. Pasiuntė skelbti belaisvėms išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų. Skaitome Luko Evangeliją, ketvirtą skyrių, aštuonioliktą eilutę. Jis keliavo darydamas gerą ir gydydamas šietono apsėstuosius. Buvo kaimų, kuriuose nesigirdėjo ligonių dėjonių, nes ten praėjo gelbėtojas. Jo darbai liudijo jo dievišką įpatepimą. Kiekvienu savo poelgiu jis rodė meilę, gailestingumą ir užuojautą. Visa širdimi jis mylėjo ir gailėjosi žmonių. Jėzus priemė žmogaus prigimtį, kad patirtų vargus net patys vargingiausi ir nuolankiausi nebijojo kreiptis į jį. Prie jo linko maži vaikeliai. Jie mėgo sėdėti jam ant kelių ir žvelgti į jo susimaščiusi ir malonų veidą. Jėzus neslėpė nie vieno tieso žodžio, bet visada tardavo jį su meile. Bendraudamas su žmonėmis jis rodė didžiausią taktą rūpestį ir dėmesį. Jis niekada nebuvo širkštus, niekada bereikalo neištarė griežto žodžio, niekada nesuteikė skausmo jautriai sielai. Jis nesmerkė žmonių silpnumo, visada su meile sakė tiesą. Jis smerkė veidmainystę ir nedorumą, bet jo balsas drebėdavo ir akis plūsdavo ašaromis, tariant teisingus priekaištų žodžius. Jis verkė dėl Jeruzalės, miesto, kurį mylėjo, tačiau kuris nepripažino jo kelio, tiesos ir gyvenimo. Žydai atmetė savo išgelbėtoje, bet jis net tada nenustojo jų mylėti ir užjausti. Visą savo gyvenimą jis aukojosi ir rūpinosi kitais. Kiekviena siela jam buvo brangi. Dieviškoji didybė nekliudė jam švelniai elgtis su kiekvienu Dievo šeimos nariu. Kristus matė, kad kiekvienas žmogus yra puolusi siela. Ja jis ir atėjo išgelbėti. Toks Kristaus charakteris atsiskleidžia žemėje. Tai jis mūsų dangiškasis tėvas per Kristų išlėja dieviškąją užuojautą žmonijai. Jėzus mylintis ir gailestingas gelbėtojas buvo Dievas, apreikštas kūne. Pirmas laiškas Timotiejui, trečias skyrius, šešiolikta eilutė. Jėzus gyveno, kentėjo ir mirė, kad mus atpirktų. Jis tapo skausmų vyru, kad mes galėtume džiaugtis amžinuoju gyvenimu. Dievas leido savo mylimam pilnam malonės ir tiesos sūnui nusileisti iš neapsakomos šlovės pasaulio į žemę sutepta nuodėmis bei aptemdyta mirties ir prakeikimo. Jis leido, kad Kristus paliktų tėviškos meilės gelmes nužengtų iš ten, kur jį garbina angelai ir kestų gėdą, įžeidinėjimus, pažeminimą, neapykantą ir mirtį. Bausmė ant jo krito mūsų išganimui ir mes buvome išgydyti jo žaizdomis. Skaitome pranašo Izaijo knygoje 53 skyriuje 5 eilutėje. Pažvelkite į jį kenčiantį dykumoje, Getsemanėje, ant kryžiaus. Nekaltasis sunus prisėmė visą nuodėmės naštą. Jis esantis vienas su tėvu, savo sielą pajuto, kaip labai nuodėmė atitolina žmogų nuo Dievo. Todėl iš jo lūpų išsiveržė sielvarto šauksmas. Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Evangelija pagal Mata 27 skyrius 46 eilutė. Tai nuodėmės našta. Jos baisumas, bedugnė skirianti žmogų nuo Dievo, perplėšė Dievo sūnaus širdį. Ši didžioji auka buvo paukota ne tam, kad įžiebtų meilę žmogui, dangiškojo tėvo širdyje ir pažadintų jam norą išgelbėti žmonės. Ne ir dar kartą ne. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimi sūnų. Evangelija pagal Joną, trečias skyrius, šešiolikta eilutė. Tėvas mus myli ne todėl, kad Kristus mus atpirko, bet sūnus todėl mus atpirko, kad tėvas mus myli. Kristus buvo tarpininkas, per kurį Dievas galėjo išlieti savo meilę puolusiam pasauliui. Juk tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį. Skaitome antrame korintiečiams laiške, penktame skyriuje, devynioliktoje eilutėje. Dievas kentėjo kartu su sunumi Getsemanė sode mirtis ant Golgotos kryžiaus ir beribės meilės pripildyta širdis - tai kaina sumokėta už mūsų atpirkimą. Jėzus pasakė, Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasimčiau. Evangelija pagal Joną 10 skyrius 17 eilutė. Tai yra mano tėvas taip myli jūs, kad jis dar labiau mane pamilo už tai, kad atidaviau savo gyvybę jūs atpirkdamas. Užimdamas jūsų vietą, prisimdamas jūsų nuodėmės ir prasižengimus, bei atiduodamas gyvybę už jūs, aš tapau dar brangesnis savo tėvui. Nes po mano aukos Dievas gali būti teisingas ir pateisinti kiekvieną tikintį į Jėzų nusidėjėlį. Tik Dievo sūnus galėjo mus atpirkti. Nes tik tas, kuris yra vienas su tėvu, galėjo jį parodyti pasauliui. Tik sūnus pažinojo visas dieviškosios meilės gelmes ir galėjo tą meilę atskleisti pasauliui. Niekas kitas, tik didžioji Kristaus auka užpuolusią žmoniją, galėjo išreikšti beribę tėvo meilę žmonėms. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimi sūnų. Jis atidavė sūnų ne tik dėl to, kad šis gyventų tarp žmonių, kentėtų už jų nuodėmės ir mirtų kaip auka už jas. Kristus turėjo patirti žmonijos dalę ir vargus. Tas, kuris buvo vienas su Dievu, susijungė su žmonėmis neatskiriamai. Jėzus nesigėdi juos vadinti broliais. Skaitome Hebrajams laiške antrame skyriuje 11 eilutėje. Jis auka už mus, mūsų užtarėjas, mūsų brolis, per amžius esantis viena su savo atpirkta žmonija. Prieš dievų sostą jis stovi kaip žmogaus sūnus. Visa tai įvykdyta kad žmogus galėtų pakilti iš pražūties bei nuodėmių, liudyti Dievo meilę ir džiaugtis šventų gyvenimu. Kaina sumokėta už mūsų atpirkimą. Ir didžiulė mūsų dangiškojo tėvo auka, atiduodant sūnų mirčiai už mus, turi priversti kiekvieną susimastyti, kuo jis gali tapti per Kristų matydamas begalinę tėviškąją meilę žūstančiai žmonijai, apaštalas Jonas tapo kupinas pasigėrėjimo ir pagarbos. Nerasdamas žodžių šiai didžiai meiliai apsakyti, jis kreipiasi į pasaulį. Žiūrėkite, kokią meilę apdovanojo mūsų tėvas. Mes vadinamės Dievo vaikai ir esame. Apaštalo Jono pirmas laiškas, trečias skyrius, pirmą eilutę. Kaip didžiai vertinamas žmogus. Nusidėdami žmonės atiduoda savo gyvenimą šitūnų valdžiai. Bet tikėdami Kristaus auka, Adomo sūnus gali tapti Dievo vaikais. Primdamas žmogiškąją prigimtį, Kristus išaukštino žmoniją. Tik susivienyje su Kristumi, nusidėjėliai gali būti verti vadintis Dievo vaikais. Su kuo palyginti tokią meilę? Dangiškojo karaliaus vaikai. Koks brangus pažadas. Tema giliausiems apmąstymams. Saulį gyų neturinti meilė pasauliui nusigręžusiam nuo jo. Ta mintis nuramina sielą, o protas paklūsta Dievo valiai. Juo labiau mes tyrinėjame dieviškąjį charakterį Golgotos kryžiaus šviesoje, juo aiškiau matome Dievo gailestingumą, švelnumą ir atlaidumą, susijungusius su teisingumu ir juo aiškiau mes pastebime beribės meilės ir užuojautos didesnės už motinos gailestį suklydusiam sūnų įrodymus.